сердца. Он тоже ожидает получить плод. He has got only good seeds. И, He's got only good seeds. и семена, которые он сеет, только хорошие, они прорастают. There are no thorns and thistles amongst the good seeds. И среди этих хороших семян нет, знаете, вот всяких там плевел и нет э, сорняков this is really good seed. Потому что вот это семя хорошее. God wants just the best for you. И Бог хочет для вас только самого лучшего. So the sower went out and he sowed the word. Поэтому сеятель вышел, да, и он засеял слово. But these seeds fell on different types of ground. Но семя, которое он сеял, оно пало на разного типа землю. Different types of hearts. Uh, то есть оно пало, так скажем, в разного типа сердца. And this is where we come in as Christians. И вот, собственно, где начинается наша с вами роль как христиан. We can learn a lot from this parable. И из этой притчи мы с вами можем многое узнать. Because the ground needs to be prepared before we can receive the word of God. Потому что прежде чем мы можем с вами принять слово Божье, земля, да, почва нашего сердца должна быть подготовлена. We're not just going to sow there where the grass is, where people have walked, where there are thorns and thistles. Мы же не будем с вами сеять, да, ну разумно подумать, не будем сеять там, где э, сорняки растут, там где трава, там, где дорожки, народ ходит и топчет все. We need to have prepared hearts. Нам нужно иметь подготовленные сердца. So some of these seeds fell among the wayside. А, поэтому некоторые семена, которые посеял этот сеятель, они упали на обочину. And Это те люди, да, которые приняли слово Божье, которые услышали его. But they allow the devil to come and steal that seed immediately. Но они позволили дьяволу прийти и украсть это семя в тот же момент. That is what the enemy's plan is for our lives. Вот на самом деле в чем заключается план врага на нашу с вами жизнь. If he can get the word of God out of us, если он может добраться до этого семени и вырвать слово Божье из нас, then we will never be strong, effective Christians. Тогда мы никогда с вами не сможем быть сильными и действенными христианами. So don't allow the devil to steal the word of God. Поэтому не позволяйте дьяволу украсть у вас слово Божье. The Bible says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Библия говорит нам, что вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. So as you're listening to the word of God being taught now, поэтому слово Божье, да, которое вы слышите сейчас, it can strengthen your faith. Оно укрепляет вашу веру. It can help you believe God for greater things. Оно может помочь вам верить в большее. It can change you. Оно может изменить вас. But the devil will come and try to steal that from Но дьявол придет и попытается украсть это у вас. Because if he steals the seed, потому что если он украдет семя, there will be no fruit. то плода не будет. And some of the seed и некоторые семена fell among the, this, like, ground where there were stones. некоторые семена, семена упали на землю каменистую. Ну, там камни где везде валялись. And these are like people who receive God's word, И это те люди, которые приняли Слово Божие, but they've got no root in their relationship with Christ. но корня да, в их взаимоотношениях со Христом нет. And those seeds die. И эти семена умирают, потому And что они не укореняются. people, И третья группа where людей, the seeds fell among the thorns. э, да, это тернии. Эм, т- те люди, да, которых эм, метафорически мы называем тернии, то есть когда семена упали на землю среди терниев. Это те люди, которые слышат слово. But because of this culture we live in, но, а, может быть, ввиду той культуры, в которой мы живем, or maybe some worries, или, может быть, каких-то беспокойств и треволнений жизни, Из-за этого люди не позволяют Э, Слову Божьему, да, этому семени укорениться и принести плод в их жизни. And then we have good ground. И также у нас с вами есть почва добрая. The fourth type of Это people, четвертая of группа hearts. людей, да, ну, четвертая группа сердец. Those of us who receive the word of God, Это те из нас, кто принимает Слово Божие. Our hearts are prepared. Наши сердца подготовлены. The, the, the word of God takes root in our hearts. Слово Божье укореняется в нашем сердце. We start to act on that word. Мы начинаем действовать в соответствии с этим we словом. Live by that word. Мы живем по этому слову. And we see lots of fruit in И our мы lives. видим плоды, множество плода в своей жизни. And that is God's will for each one of us. И в этом заключается воля Бога для каждого из нас. Поэтому Когда речь заходит да, о Слове Божьем, самое важное это состояние нашего сердца. So I'm going to ask Emmanuel to share with us what the word of God means Поэтому to him я as хочу a Christian. попросить Эммануила нам рассказать о том, что для него Слово Божье значит как для христианина. Amen. Аминь. The word of God is very important for all of us. Но Слово Божье, оно важно для каждого из нас. And uh, as a child of God, uh, I believe that I need to know what my Father wants me to do. И будучи ребенком Божьим, я хочу знать, чего мой Отец Небесный хочет от меня, то есть что Он хочет, чтобы я делал. And I believe that the Bible is the source of the most accurate information from God. И я верю в то, что Библия, она является источником самой точной, да, наиточнейшей информации от Бога. Uh, sometimes we get people coming to our lives to say, I feel God is saying this to you. Иногда, да, у нас бывает и хорошо, это приятно, когда к нам приходят люди и говорят, знаешь, ну, мне кажется, что Бог вот говорит тебе, хочет сказать тебе вот это. And I like that. И это мне очень нравится. If somebody walks up to me and say, uh, God is saying this to you. That is like prophecy and, and you feel great. Знаете, очень хочется, да, чтобы кто-нибудь подошел и сказал, Эммануил, знаешь, вот Бог говорит тебе вот это, потому что ну, это пророчество, это клево, ну правда же, да, когда к тебе кто-нибудь подходит, а что-нибудь говорит, думаешь, о But, but for me, the Bible is uh, a place where you don't have to doubt whether it is true or not. Но знаете, для меня Библия – это вот та книга, да, вот то место, где записанное Слово Божье, оно несомненно. То есть даже вообще просто и в голову-то не должно прийти никаких сомнений в том, что там написано. For example, sometimes when things are rough and I don't know how life is going for me. Например, иногда бывает, что очень тяжело, много трудностей, я вообще понятия не имею, куда движется моя жизнь и что будет дальше. I wish somebody could walk up to me and say, uh, God says He knows what you are going through. And that, uh, be, be at peace. Мне очень хочется, чтобы ко мне кто-нибудь подошел и сказал, знаешь, Бог говорит тебе, Иммануил, uh, Он знает, через что ты проходишь, и все будет хорошо. Будь, так говорится, иди с миром. But most of the time it's not like that in my life. Но в большинстве случаев в моей жизни такого не происходит. And so the only place where I can find comfort is to go to the Bible. И единственное место, где я могу найти утешение, это Библия. And Jeremiah 27 29:11 has made a lot of sense in, in this area. 29 глава, 11 стих и Еремии на самом деле очень точно, там все подмечено. No matter what I'm going through, I read it and I believe that God says He knows the plans that He has for me. They are not plans of evil, but good plans. Ой, пардон. Uh, да, вот как Бог говорит мне, то есть для меня это действительно очень большое подкрепление, когда я открываю это место и читаю, да, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, ну в данном случае, может быть, да, о тебе, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. And so I believe it and I keep going. я верю в это слово, и я продолжаю идти дальше. Also, I have learned the Bible uh, and received uh, God's will, what God, God actually wants me to do, how He wants me to behave. Uh, in certain situations. И также я, читая Библию, я понимаю, как Бог хочет, чтобы я себя вел в определенных ситуациях. And Galatians 5:22 has also helped me a lot. That is where it talks about the fruit of the spirit. И Галатам 5:22, там как раз тоже говорится о плодах духа, вот о том, как стоит себя вести. And when I read, I know this is how God wants me. God wants me to possess uh, all these qualities in И my life. читая этот стих, я понимаю, чего от меня хочет Бог. Он хочет, чтобы я обладал всеми вот этими качествами. And many more. И не только этими, но и многими другими. So for me, I can't do without a Bible. Поэтому для меня, честно, я могу вам сказать, что я жить без Библии не могу. Thank you. Спасибо, Иммануэл. Thank you, Emmanuel. Okay, let's open our Bibles to James chapter one. Ну что, давайте откроем наши Библии Иакова главу первую from verse 19. С 19 стиха. And we're going to read this verse by verse. И мы будем читать стих за стихом. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Okay, verse 19. Just keep it there, please. Пожалуйста, оставьте пока 19 стих. Okay. Quick to listen. Итак, мы должны быть скоры на слышание. And slow Скоры to speak. на слышание, да, и медленные на говорение. If we want to hear what God is saying to us, Если мы слышим, что Бог нам говорит, we need to be quick to hear нам and нужно slow to speak. действительно быстро его слышать, то есть нам нужно быть готовыми его сразу же услышать, но медленными на слова. It is very difficult to listen when you're talking. Знаете, очень сложно слушать, когда говоришь. Иногда бывают времена, когда нам нужно молчать перед Богом. And listen. Молчать и слушать. And listen to the word of God. И слушать Слово Божие. That gives us faith. Потому что оно дает нам веру. Faith comes by hearing. А вера приходит от слышания. And hearing by the word of God. А слышание от Слова Божьего. So let's listen to the word of God. Поэтому давайте будем слушать Слово Божье. That's my first point. Это первый важный пункт сегодняшний. For э, Для того, чтобы как нам применить Слово Божье в нашей жизни. We need to listen. Первое, нужно слушать. God has given us two ears and one mouth. Бог дал нам с вами что? Два уха и всего один рот. And he's got a reason for that. И причина у него на это была определенная. Sometimes we come to God. Потому что иногда мы приходим к Богу. God, I need this and this and this. Бог, значит, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это, еще вот 30 раз вон то. Аминь. Аминь. And amen means over and out. И я пошел, то есть в том смысле аминь, что все, баста, я закончил, я отправился по делам. And I, I go. Ну, все, да, как говорится, всем спасибо, все свободны. But lately, lately I've, I've read a lot of scriptures in the Bible where it talks about waiting on God. Но последнее время, знаете, я очень много читаю места из Писания, где говорится об ожидании Бога, да, то есть о пребывании ну, в тишине и молчании перед Богом. When we are just quiet before God. Когда мы просто да, в Божьем присутствии, но мы молчим. Be quiet or be still and know that I am God, the а, Bible says. Помните, как Библия говорит? Как она говорит по-русски правильно? Э, да, остановись и познай, что я Господь. Спасибо. So we need to stop. То есть нам нужно остановиться Be во всем. Quiet. Остановиться, да, язык свой остановить и рот закрыть. Calm down our hearts. То есть успокоить, вернее, у, да, успокоить свое сердце. Take out things that are hindering us. Uh, убрать, вообще удалить из нашего сердца все, что нам мешает. And just a practical thought. И, знаете, практический такой совет – Because I'm a person, I wake up in the middle of the night. То что у меня такое бывает, я могу проснуться среди ночи. And the thoughts just keep coming. И эти и мысли, мысли в голове Still ходят, need to do бегают. That. А вот это, вот это еще надо сделать. That person has got that problem. А вот у этого человека еще вон та проблема. I think that that person is angry at that person. И я начинаю думать, ах, вот этот вот ненавидит вон того. And how can we help that family? А как можно помочь вон той семье? We need to write our worries down. Знаете, иногда полезно взять и записать все свои мысли и переживания. So that our hearts can calm down. То есть записать, все это у меня записано, я это помню, чтобы сердце успокоилось. So that I can listen to God. Чтобы можно было просто слушать Бога. When we're worried, когда мы с вами волнуемся, when we're stressed, когда мы находимся в стрессе, when we're anxious about things, когда мы о чем-то переживаем, it's very difficult to hear God. Бога услышать в такие моменты очень сложно. So that's why let's be quick to hear and slow to speak. Вот почему давайте будем скоры на слышание, но медленны на слова. Verse 20. Итак, 20 стих. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Ибо гнев человека не творит правды Божией. That's what I just spoke about. Вот то, о чем я как раз только что говорил. Don't be stressed. Don't be stressed out. Не переживайте, не надо стрессовать. Don't be worried. Не надо переживать и волноваться. Keep your heart clean before God. Очистите свое сердце перед Богом. And listen to him. И слушайте Его. Verse 21. 21 стих. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. I'm gonna be very straightforward now. Честно, да, я буду сейчас честным, очень честным. Um, trust me, I'm a pastor. No, I'm ну, по- по- <laughs> поверьте мне, я пастор. Да? Okay. Um, There are some of you who cannot hear what God is saying because of sin. Uh, есть люди, которые не могут слышать Бога по причине греха в их жизни. A couple of weeks ago we opened a new bottle of ketchup. Пару недель назад, знаете, мы открыли новую бутылку кетчупа. Ketchup. How many of you like Heinz. ketchup? Кто из вас любит кетчуп? Okay, if you don't like it, just for this illustration, you есть, really love ketchup. То есть, если вы на самом деле не любите кетчуп, то, пожалуйста, при, притворитесь, да, вот для данного конкретного примера, что вы любите кетчуп. да, the, я обожаю this кетчуп. the best thing that can happen это самое лучшее, что может вообще случиться с вами okay. в жизни. Это вот этот кетчуп. And the children really wanted to put this on their egg. Вот. И дети очень хотели яичницу вот налить кетчупа. So my son opened it. Ну, сын открыл. And he tried to pour it out on и his... попытался, значит, вытряхнуть кетчуп себе на тарелку. И оттуда ничего не вышло. He squeezed it. Он начал сжимать. Nothing came out. И ничего не выходит. You know why? Знаете почему? How many of you know the answer? Кто из вас знает ответ на этот вопрос? Because there is a seal on the inside. Потому что там изнутри наклеечка такая наклеена. You have to take this off, Нужно сначала вот эту крышечку отвинтить, take that seal off, наклеечку оторвать, and then all the good stuff can come out. привинтить крышечку обратно, и тогда вот эта вот э, живительная влага польется из этой дырочки. Спасибо за прекрасный перевод. Okay. And It's the same with our relationship with God. На самом деле, э, если говорить о наших с вами взаимоотношениях с Богом, то у нас абсолютно то же самое. When there's something in our hearts, когда есть вот что-то в нашем сердце, a sin, а, такое как грех, it will stop the good stuff from coming out in your life. И вот этот грех, он будет как вот эта наклеечка, да, которая будет заграждать все благое, все доброе в нашу you Will not be able to hear God speaking и вы to you не clearly. сможете слышать голос Божий в своей жизни. And the things that people come to talk with us mostly about sin in their lives. И то, вот о чем люди приходят с нами говорить зачастую, да, это о каких-то ну, грешках в жизни. It is sexual sin. Но бывают грехи сексуального характера. It is about um, зависть. Зависть. Э, jealousy. Jealousy Спасибо. Да. Бывают про зависть тоже очень много рассказывают. Hate ненависть, unforgiveness, uh, непрощение. Those things are like a triple blockage to the good stuff. Вот это все, да, вот эти вот грехи, это не то чтобы наклеечка, это цементная стена, которая мешает Богу прорваться. So we need to clear that out of our lives. Поэтому нам нужно с вами убрать это все из своей жизни. How do we get rid of that? И как же нам от этого избавиться? The Bible talks about confessing our sins. Библия говорит о об исповедании своих грехов. And what does the word confession mean? А что такое да, исповедание? Confession means I agree with what God says. Исповедание э, значит то, что я согласен с тем, что говорит Бог. And that I was not right. И я согласен с тем, что я не прав. So I'm in a situation. Поэтому, вот, к примеру, оказался я в какой-то ситуации. I don't know what to do. Э, я не знаю, что мне делать. I'm in к примеру, да, я нахожусь в каких-то взаимоотношениях, и в этих взаимоотношениях что-то не так. And I read in the Bible. И я читаю в Библии. That You know, if I don't forgive this person, что then God will not forgive me. Я читаю о том, что если я не прощу этого человека, то Бог не простит меня. The word of God is sown in my heart. Слово, э, Слово Божье, оно посеяно в мою жизнь. And it confronts me. И Слово Божье, оно постоянно да, вот, стоит передо мной. And I know I have to change. И я знаю, что я должен измениться. I know this is stopping me я знаю, что это останавливает from меня, hearing the word of God. мешает мне слышать голос Божий, It is hindering me in my relationship with God. препятствует мне в моих взаимоотношениях с Богом. I cannot grow with this thing inside of я не могу расти дальше, имея вот это в себе. So I need to confess. Поэтому я должен исповедаться. So I go to God and I say, God, your word says я that I should not Богу, have unforgiveness towards another person. Прихожу к Богу и говорю ему, Бог, я знаю, что в Твоем Слове говорится о том, что я не, ну, не должен иметь непрощения в своем сердце. I confess this as a sin. И я исповедую этот грех. Then God comes, Потом приходит Бог, and he takes that out of our hearts. и Он забирает это все из моего сердца. And my heart becomes clean again. И мое сердце очищается, И знаете, ощущение такое, будто с меня кто-то снял тяжеленный рюкзак. It's as if there was a pressure on me. А, такое ощущение, что вот было давление на меня. God just takes it off. И Бог просто снял это давление. And I can run again. И я могу дальше бежать быстро вперед. My relationship with God is restored. Мои взаимоотношения с Богом восстанавливаются. Some of us think that we are cleverer than Jesus. Некоторые, знаете, из нас думают, что мы умнее, чем Иисус. We know what God is saying about a certain aspect of our lives. Мы знаем, что Бог говорит про конкретные, да, значит, аспекты нашей жизни. But we just will do it our way in any case. Но мы говорим, да, мы все равно все сделаем по-своему. I can tell you a secret. Могу вам секрет один рассказать, если хотите. Out of experience. По опыту знаю. We are not cleverer than Jesus. Мы с вами не умнее, чем Иисус. If you want the best God has for you, Если вы хотите получить самое лучшее, что Бог приготовил для вас, просто подчинитесь Богу. And there are some things that you need to talk with another believer. И есть какие-то моменты, которые вам нужно обсудить с другим верующим. The Bible talks about confessing our sins one to another. Библия говорит о том, да, что исповедайте грехи свои тоже да, друг перед другом. Not just about things we are struggling with. Э, ну, не только делиться тем, да, ну, рассказывать о том, что нам сложно, да, с чем мы страдаем but sins in our lives. но и грехи, которые есть в нашей жизни. When you share it with another person who you can trust, А, Если вы расскажете об этом грехе какому-то человеку, которому вы доверяете, and you can pray about it, и можете вместе помолиться об этом, God brings healing. Бог принесет исцеление. He takes away the stones and the thistles out of our hearts. Он из нашего сердца убирает все камни, он вырывает все сорняки и колючки. And, they, and in that process, our hearts become like good ground again. И через это, через этот процесс наше сердце опять становится доброй Verse 22 again. I'm uh, sorry, verse 21 again. Sorry. 21 стих, пожалуйста, еще раз. And humbly accept the word planted in you. Да, и в кротости примите насаждаемое слово. There is another key for us. Вот еще один ключик для каждого из нас. If we come to God and say, God, what do you want to say to me today? Если мы приходим к Богу с вами и говорим, Бог, что ты хочешь мне сказать сегодня? And if you say something to me, ну, если ты мне что-то скажешь, I'll think if I'll accept it or not. ну, я подумаю, принять это или не принять. That's not humility. На самом деле это не смирение. You're again thinking that you're cleverer than Jesus. Опять же вы сидите и думаете, что я умнее, чем Иисус. To receive God's word with humility. Э, принима- принимать Слово Божье со смирением, с кротостью. It's to acknowledge That yes, God, your ways are better than my ways. Значит, признать, что да, Бог, твои пути намного лучше, чем мои. you want to change something in my life, Боже, если ты хочешь что-то изменить в моей жизни, if you show it to me in the, in the word, если ты покажешь это мне в Слове Твоем, I'm ready to change. я готов изменяться. Can you tell your neighbor, I'm ready to change? А теперь повернитесь к своему соседу и посмотрим, сможете ли вы ему сказать, я готов меняться. in some ways the word of God is like a pumpkin. Э, в некоторых аспектах, если посмотреть на Слово Божье, можно его представить в качестве тыквы. Who of you like pumpkin? Э, тыкву кто любит? I grew up with pumpkin. Я, честно, вырос, да, как, как дитя в тыквах. Я вырос с тыквами на пару. It is something Тыква это же овощ, да, не фрукт, овощ. You have это, to go ягода, да. down on your knees to для того, чтобы сорвать тыкву, что нужно сделать? Нужно встать на карачки, да, ее там отрезать, оторвать и поднять. Because it grows on the ground. Потому что почему тыква? Потому что растет на земле. You're not gonna stand tall and Вы же не можете стоя вот стоять так хоп, потянуть за хвостик, и тыква оторвалась. Нет. You have to humble yourself вам нужно смириться перед этой тыквой. To eat the fruit of the word of God. Да, то есть нам нужно с вами смириться для того, чтобы а, получить плоды Слова Божьего. We need to hear the word of God, Нам нужно слышать Слово Божье, receive it with humble hearts. принимать его со смиренным, кротким сердцем We need to read the word of God, и читать Слово Божье. So that it can get into our minds, читать его для того, чтобы оно проникло в наш разум and into our hearts. и в наше сердце. Just into our heads is not enough. Потому что если Слово Божье задержится только вот здесь вот в голове, этого недостаточно. But when it goes into our hearts, Но когда оно опускается, да, и проникает в наше сердце, that's when change happens in именно our lives. тогда наступают изменения в нашей жизни. The next verse, verse 22, please. We're almost finished. Мы уже почти закончили. Подержитесь еще. Just humble yourselves for да, another смиритесь, 10 minutes. <laughs> смиритесь еще пару минут. <laughs> okay. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Будьте же исполнители слова, а не, слышали, не слышатели только, обманывающие самих себя. Why does it say, do not be deceived? А интересно, почему там говорится, да, слышатели, обманывающие самих себя? Because there is a danger of us being deceived as Christians. Потому что есть опасность, да, вот эта опасность обмануться. When we just listen, когда мы с вами, как христиане, там, только слушаем, we know the word of God, мы знаем Слово Божье, but it never changes anything in our lives. но оно ничего не меняет в нашей жизни. If we have the right attitude in our hearts, если в наших сердцах правильное отношение, that seed will bring forth the most wonderful fruit. Тогда это семя принесет самые удивительные плоды. And that's what we want. И это то, чего мы хотим. So let's change. Поэтому давайте меняться. Let's humble ourselves давайте смирять себя и принимать Слово Божье. And let's act on the word of God. И давайте действовать в соответствии с the этим next Словом. Verse. И следующий стих. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Verse 24. And after looking at himself, he goes away and immediately forgets what he looks like. Да, и 24 стих. «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». There are many places in the Bible where the Bible um, says about itself it's like a mirror to us. А, Очень часто в Библии, м, да, Библия сама называется а, зеркалом, зеркалом для нас. When we read the Bible, Когда мы читаем Библию, we see ourselves in the Bible мы видим в ней себя. And we see things that need to change. И мы видим то, что нужно изменить. How many of you looked in the mirror this morning? Э, кто из вас сегодня утром смотрелся в зеркало? By the looks of things, some of you have forgotten to do that. Да, просто смотря на некоторых из вас, кто-то, видимо, забыл посмотреться в зеркало. Just look around you. Э, видимо, ну бывает такое, да, случается. Утром. Что такое зеркало? Зачем оно нам надо? Okay. А да. <laughs> Поплевал, значит, при, при это, пригладил что-нибудь и пошел дальше. But there are two ways of looking in a mirror. Но в зеркало можно смотреться двумя способами. Very quickly. А, очень быстро так. Вот, oh, I'm fine and you go да, on. все хорошо, я пошел дальше. But when you really look intensely. Но иногда, знаете, вот мы внимательно так рассматриваем себя в зеркало. Oh yes, I have to comb my hair. Думаем, а, блин, причесаться надо, что ли. Have to put some makeup on for the ladies. Накраситься, наверное, тоже не мешало бы. Ну, для женщин. Хотя мужчины so when you тоже look intently. То есть, мы, понимаете, мы с вами иногда очень так-то внимательно себя рассматриваем, то есть, что нам там себе не нравится. We need to study the word of God. И точно так же, как мы себя, бывает, внимательно рассматриваем в зеркале, точно так же нам нужно изучать внимательно Слово Божие. It's great to hear the word of God. Да, хорошо его слышать. It's great to read the word of God. Хорошо читать его слово, это слово. But we need to study the word of Но God. нам нужно его изучать. And what's the difference between reading and studying? И в чем разница между чтением и изучением? A pen or a pencil and a paper. Uh, ручка или карандаш. А, да. Берем ручку, там карандаш и листочек бумажки, и там что-то записываем. Вот We это уже ближе к изучению. Да? То есть нам с вами нужно записывать то, что Бог говорит нам через свое слово. And that is why home groups are so important. И вот почему настолько важна домашняя группа. It is a place where we can listen to the word of God. Это то место, где можем с вами слышать Слово Божье. Where we can speak about the word of God. Где мы можем говорить о Слове Божьем. And In that way we grow in the Word of God. И таким образом мы растем во Слове Божьем. And in our relationship with God. И в своих взаимоотношениях с Богом. And we need to meditate on the word of И нам нужно размышлять над словом. Now meditation is not some funny Eastern philosophical thing. Да, но размышление, это просто в английском это ну как медитация. Это понимаете, что это не медитация, это не нечто, вот когда ты сидишь и ом, нет, это вот к этому вообще никакого отношения к этим yes. восточным практикам не yes. имеет. We're not gonna do a yoga position or something. Да, like мы that. с вами никакие йогические позиции тут не будем изображать, как они Christian называются. Meditation. Правильно, асаны неважно. Christian meditation. Да, а христианское размышление. It's not when we empty our minds of everything around us. А, не является вот тем процессом, когда мы просто освобождаем, да, свой разум от всего. А наоборот, христианское размышление – это тот процесс, когда мы заполняем свой разум Словом Божиим. In the Psalms it says that at night I lie on my bed and I and I wo- and I wonder and I, I think about God's ways and about His law and about His word. И э, в псалмах там где-то говорится о том, да, что лежу я ночью и размышляю, да, думаю эм, о Слове Божьем. It becomes part of your life. Слово Божье, оно становится частью нашей жизни. And verse 25. И 25 стих. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, because the word of God gives us freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, ибо он дает нам с вами свободу, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, <coughs> простите, блажен будет в своем действии. Who wants to be blessed? Кто хочет быть блаженным, то есть благословенным? Все хотят. Молодцы. Всегда. We need to look intently. И нам нужно вникать, то есть рассматривать внимательно, как в зеркале. Not just a quick read. То есть не просто так вот пробежался глазами и пошел дальше. Но вникать, внимательно читать. Чтобы это Слово Божье укоренилось, допустило корни в нашем сердце. Слово Божье, оно будет питать нас. And then we act on the word of God. И затем мы с вами будем действовать на основании Слова Божьего. Then we will be blessed. И тогда мы с вами обретем благословение. And that is our desire as a church. И в этом и состоит наше желание как церкви. We want everyone to be blessed in every part of their lives. Мы хотим, чтобы каждый получил благословение во всякой сфере своей жизни. I really believe this blessing is и я верю, что это благословение предназначено для каждой сферы нашей жизни. Потому что Библия говорит нам о том, как создать прекрасный брак, да, прекрасную семью. Библия говорит нам о том, как воспитывать детей. The Bible tells us our attitude when we are at work. Э, Библия говорит нам о том, какое отношение должно быть в нашем сердце на работе. Библия дает нам мудрость в любых вообще э, ситуациях нашей жизни. Библия говорит нам о том, как управляться с финансами. So in every area во всякой сфере нашей жизни мы можем получить благословение, если мы имеем вот это отношение к Слову Божьему. So let's do the word of God. Поэтому давайте исполнять Слово Божье. Two more minutes left. И еще две минутки. Matthew 7. А, э, седьмая глава Евангелия от Матфея. Jesus is telling, talk, telling another parable. Иисус рассказывает здесь еще одну притчу. Let's just read it in Russian just to save a little bit of time. Давайте просто по-русски прочитаем, а, And да, и чтобы время немножко сократить. Please follow in English. Да, а кто английским владеет, Пожалуйста, читайте сами. Э, «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке – и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. What is the difference between these two people? В чем разница между этими двумя мужами? Both of them heard the word of God. Оба услышали слово Божье. But one built his house on the rock. Но один из них построил дом на камне. When he did what и, Jesus told him to do. Uh, построил дом свой на камне, исполняя то, что Иисус повелел ему делать. If если мы будем с вами так поступать, будем исполнять то, что Иисус нам повелевает, мы с вами будем строить жизнь свою на камне. Yes, there will be difficult times. Да, будут сложные времена. Yes, there will be winds and rains. Э, да, будут ветры, будут бури и дожди. But we will stand. Но мы с вами устоим. We will be victorious. Мы устоим, и мы будем стоять в победе. Аминь. Аминь.